Jeżeli połowa twoich pieniędzy została skradziona, twoim zadaniem jest je namierzyć. Paul McCartney znalazł prawa do piosenek Beatlesów w bardzo dziwnym miejscu. W banku Michaela Jacksona. Michael miał wtedy oczywiście mnóstwo pieniędzy, bo właśnie ukazał się Thriller, sprzedał 23 miliony albumów. Więc jeżeli założymy, że zarabia dolara na każdym, to właściwie miał z dnia na dzień 23 miliony. To była niezła suma na jeden rok. Jego doradcy prawdopodobnie mu powiedzieli, żeby te pieniądze zainwestował. No i teraz zaczyna się śmieszna historia, bo wtedy przyjaźniłem się z Michaelem. Wciąż właściwie jestem z nim w dobrych stosunkach. No i wtedy ciągle przychodził do mnie i wiele razy prosił mnie o radę. No więc ja doradziłem mu, żeby zainteresował się zainwestowaniem w prawa do piosenek. Powiedziałem mu, że to po pierwsze fajna sprawa, że ja to też uwielbiam, że to moje hobby, że to coś, co ja i on moglibyśmy robić, bo jesteśmy muzykami. Popatrzył na mnie raczej nieśmiało i powiedział, to kupię twoje piosenki. Pomyślałem, no fajny dowcip. Potem jak mu dałem no, ojcowską braterską radę. Tak więc po prostu obróciłem to w żart i poszliśmy coś zjeść. Następnym razem, jak się widzieliśmy, znowu na mnie nieśmiało popatrzył i powiedział, kupię twoje piosenki. Pomyślałem, teraz to już nie jest tak śmieszne jak za pierwszym no, razem. No a potem ktoś do mnie zadzwonił z Los Angeles i mówi, Michael kupił oh, ATV i wszystkie twoje prawa do piosenek. I to była prawda. And uh, that was it, really. And um, I'm still talking to him about the raise. No cóż, Pol, raz na wozie, raz pod wozem, no ale skoro brakuje ci pieniędzy, dlaczego nie nakłonisz wytwórni, by przygotowała reedycję zbioru twoich wszystkich starych utworów w jednym wielkim boksie? Albo niespodziewanie możesz wypuścić hit y, numer jeden z motywem z reklamy jeansów. Potem można zebrać twoich starych, siwych, brzuchatych chłopaków i wyruszyć w trasę, gdzie zagracie największe hity. Niech zyski Stantiemów pracują na ciebie. Ain't got nothing in the world these days. I said a young man ain't got nothing in the world these days. Well, you know, in the old days, when a young man was a strong man, all the people, they stepped back when a young man walked by. But you know nowadays, it's the old man He's got all the money. And a young man ain't got nothing in the world. Mówi wokalista grupy The Who, Roger Daltrey. Jest coś takiego w powrocie do przeszłości, co pozwala ci uczynić niesamowity krok naprzód, jeżeli w ogóle brzmi to sensownie. To jest zdumiewające. Myślę, że najlepiej można porównać to do drzewa. Drzewa rzucają liście na zimę, a ich soki wracają do korzeni, tak by mogły wypuścić nowe liście wiosną. Chyba lepiej już nie potrafię opisać tego uczucia. To jest tak, jak gdyby starzy dychu zrzucili liście, a sok trafił z powrotem do naszych korzeni dzięki Tomiemu i dzięki całemu temu materiałowi, którego nie graliśmy od lat. No a teraz zagraliśmy go z nowym zespołem, nowym perkusistą, nowymi instrumentami i ma całkowicie nowe brzmienie. To jest niesamowite. Te piosenki brzmią 10 lat później, jak gdyby składały się z trzech akordów, bardzo prosto. Kiedy ponownie odkrywasz piosenki Dechu, zdajesz sobie sprawę, że to są i były bardzo złożone utwory. To jest naprawdę strasznie zaskakujące również dla innych muzyków. Oni myśleli, że to prosty materiał, dopóki nie zobaczyli nut, wtedy ich zatkało. Moment, gdy odkrywaliśmy to wszystko na nowo, był naprawdę fantastyczny. <laughs> <laughs> But it's been that kind of period of discovery which has been so exciting. Never thought there'd be days like this. There was always someone at my door. I never thought I would ever miss. And the crowd would always holler for more. But now it seems all that time I try to do something new, all they want is 1973. I never thought I'd be regretful of all my past success. But some stupid number one hit singer has got me in this mess. You can put it on every compilation, that's alright hear it on the oldies radio station every night. And if you want it again, you have got it. It's right here in my box set. Tak więc dzięki reedycji Twoich utworów i fachowcowi od reklamy po 30 w Czerwonych Szelkach, który wybrał właśnie Twój numer do reklamy jedzenia dla psa, możesz świętować swój wielki powrót, cała promocyjna karuzela może rozkręcić się na nowo. How old are you? Tell me what's your story? How old are you? Tell me when did you start? I earn it for the money or the glory? Don't you still have the brains, the guts, and the heart? When you were younger, you were so much better. When you were younger, you were really hot. Hey, but now you're much older and you're colder than ever. Why don't you hang it up? Why won't you stop? How old are you? How about some facts and figures? How old are you? How about a little background? Is it true you call black people niggers? How come you're always clowning around? How come you don't try to write a novel? How come you don't try to write a play? Yeah, isn't it time you died or retired? Why the hell won't you just go away? How old are you? Are you crazy? How old are you? Are you really a drunk? Are you bitter? Have you grown lazy? Were you embarrassed about that scum? How come you didn't get big like Bob Dylan? How come you didn't get big like Springsteen? Were you unable or were you unwilling? tell us the truth about it. Come on, come clean. How old are you? How old are you? How old are you? How old? When you were younger, you were so much better. When you were younger, you were really hot. Hey, but now you're much older and you're colder than ever. Why don't you hang it up? Why won't you stop? How old are you? Who do you live with? How old are you? Who was your wife? And the truth that you have children you got a sex life? Well, that's about all. I seem to run out of questions. There's only a few, and they're always the same. Yeah, but we got to sell paper and tickets and records. So we can keep on playing this and show business game. How old are you? teraz będzie wywiad. Panie Wyman, czy nie jest pan przypadkiem trochę za stary na cały ten bezsensowny bunt, który stąsi uprawiają od ponad 30 lat? Za stary, ha, ha, ha. No, no więc bunt jednak pozostał. No, nie, słyszeliśmy, że Guns N' świetnie się bawią, postępując właśnie w ten sposób, więc pomyśleliśmy, że też porozrabiamy, zanim na nich trafimy. Nie możesz się doczekać spotkania z nimi, co? No. Nie. <laughs> Oni są bardzo buntowniczo znaczy, nastawieni, zupełnie jak wy. Tak? Wielkie nieba, to no. dopiero... To coś nowego, świetny no. pomysł. Weźmiemy tą opcję pod uwagę, też będziemy zbuntowani. Powinniśmy o tym pomyśleć. We should have thought of that. To make the most. Spent all these years going from pillar to post. Now I'm standing on the outside and I'm waiting in the rain. Tell me why must I always explain? Bring my soul to the crowd, up below what the cost. rides and people that drink. that you wanted me to be. And I tell you who I am, time and time and time again. Tell me why must I always explain? Well, it's on the highway and it's uh, on with the show. Mark Knopfler. Kiedy się już zestarzeję, na pewno będzie tam moja gitara. Chciałbym też nadal pracować. Na pewno tak będzie. Będę sobie szedł chwiejnym krokiem z laską i gitarą do klubu na rogu. Tak to widzę. <laughs> Bo jestem taki, a nie inny robię to, co robię. Inni malują obrazy, ja robię muzykę. Tak więc chciałbym, żeby to Wcale nie tak, tak wyglądało. Dla mnie to nie jest bycie kimś innym. Kiedy myślę o zajmowaniu się muzyką, kiedy będę siwy, stary i tak dalej, to wcale nie mam przed oczami jakichś wielkich projektów, chociaż i tak mogłoby być. Dla mnie to wciąż będzie wielki koncert, chociażby miejsce było niewielkie. beat, You've reached the autumn of your money. Mówi Ray Charles, no i czym niby miałbym się zajmować na tej całej emeryturze? Słuchaj, ja teraz robię dokładnie to, co chciałem robić przez całe swoje życie. Nigdy nie chciałem robić nic innego, choć mógłbym robić parę innych rzeczy. co innego do diabła miałbym robić na emeryturze? Tak się szczęśliwie składa, że to, czym się zajmuję, sprawia przyjemność nie tylko mnie, ale też innym. Myślę, że to jest całkiem dobry układ. Mówi Marvin Gaye. Z uh, psychologicznego punktu widzenia każdy nosi w sobie jakiś strach. Uh, życie nie miało tak wyglądać. Oczekuje się od ciebie, że nie powinieneś się niczego bać, ale czasem całe życie można spędzić wyłącznie na walce ze swoimi lękami. No a potem w końcu jesteś gotowy, by umrzeć. Nie boisz się. To jest niezłe wyzwanie samo w sobie.